2454-fatvo. Ro'zadorning burni qonashi. Savol: Ro'zador kishining burnidan qon ketishining hukmi qanday? Chunki men shu holatga duch keldim. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Agar ish siz aytganingizdek bo'lsa, ro'zangiz durust. Chunki burningizning qonashi, qon ketishi sizning ixtiyoringiz bilan sodir bo'lmagan. Bunga shariatning yengilligini ko'rsatuvchi dalillar dalolat qiladi. Jumladan Alloh taoloning quyidagi so'zi: La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Alloh hech bir jonni toqatdan tashqari narsaga buyurmaydi. Baqara surasi 286-oyat. Shuningdek, quyidagi oyat: Ma yuridullohu liyaj'ala alaykum min haraj. Alloh sizlarga mashaqqat qilmoqni istamaydi. Moida surasi 6-oyat. Tavfiq Allohdandir. payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga, u zotning oilalari va sahobalariga Allohning saloti va salomlari bo'lsin.